bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mujohid birodarlar, Alloh subhanahu va taolo mo'min musulmonlarni qitol qilishlikka buyurishlik bilan birga ularni boshqa o'ltirib qolgan mo'minlarni yoki iymonlari zaiflik qilayotgan mo'minlarni jihad safiga tashviq qilib, targ'ib qilishlik ham vojib. Va yana bitta maqsadimiz Robbimizga bergan ahdimizni yodimizga solamiz va uni yangilaymiz.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 مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب ويذهب ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده islomning ashaddiy dushmanlari bo'lgan mushriklarni, hiyla nayranglarini, makrlarini bizlarga xabarini beradi. Tavba surasining 8-oyatida Allah subhanahu va taolo islomning ashaddiy dushmanlari hisoblanmish mushriklarni Allah subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, agar ana bu mushriklar sizlarning ustingizdan g'olib keladigan bo'lsalar, sizlar haqingizda biror bir ahd yoki burchga qanday qilib ular rioya qilsinlar. Ular sizlarni og'izlari bilan rozi qiladilar-da, qalblari bilan sizlarga mana bu dushmanliklarini saqlab, ular sizlarga dushmanliklarni davom ettiradilar. va ularning ko'plari itoatsiz fosiq qavmdirlar. U mushriklar Allohning oyatlarini arzimas dunyo matosiga sotib yuborgandirlar va ularning boshqa bir jinoyatlari insonlarni Allohning diniga musharraf bo'lishlikdan to'sadilar. Albatta ularning qilgan ishlari, qilgan amallari qanday nam yomon amaldir deb Alloh subhanahu va taolo mushriklarning jinoyatlarini xabarini beradi. Ya'ni ular sizlar bilan ahdlashlikka kelishadi yoki ahdlarni qaytadan tiklashga kelishsa-da, lekin ular tillarini uchida sizlarni rozi qilishlikka harakat qilishadi. Lekin qalban sizlarga hargiz do'stlik yoki sizlar haqingizda biror bir bergan ahdlarni, va'dalarini bajarishlikdan qalblari nima ularni tiyadi. Allah subhanahu va taolo Ana bu mushriklarning asli basharalarini ochib berib, ular mu'minlar haqida agar g'olib keladigan bo'lsalar, mu'minlardan biror birtasi ularni qo'llariga asir tushadigan bo'lsa, mu'minlar haqida hech qanday ahd va burchlarga rioya qilmaydilar. Chunki ular tajovuzkor bo'lgan, Allohning itoatidan chiqqan kofirlardir. Kafir bo'lgan kishilar Allohga va uning rasuliga kafir bo'lgan kishilar hargiz mu'minlarga bergan ahdlarga vafo qilmaydilar. Mu'minlarga berayotgan ahd va ahdlarini doimiy ravishda buzishlarini Alloh taolo xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo ularga agar ana bu mushriklarga bir imkoniyatni berdi. Mana bu kufrdan, mana bu shirkdan agar tavba qiladigan bo'lsalar, va tavba qilganlardan so'ng iymon keltirib, namozlarini qoyim qiladigan bo'lsalar va zakotlarni haqdorlarga ado qiladigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ana bu kishilar endi sizlarni diniy birodarlaringizdir deyapti. Agar ular kufrdan, shirkdan qaytsalarda tavba qilib, iymon keltirsalar va namozlarini qoyim qilsalar va zakotlarni bersalar. Bu yerda bir nuqta bor. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zakotdan bo'yin tovlagan kishilarga jihodni mana bu oyatdan kelib chiqib turib e'lon qilgandilar. Ya'ni Agar zakotga qodir bo'lgan kishi zakotini bermasa yu namoz o'qsa, uning namozi qabul emas. Namozdan unga hech qanday foyda yo'q. Shuning uchun ular mana bu iymonlarning isboti uchun namozlarini to'la to'kkis qoyim qilishlari kerak va zakotga qodir bo'lgan vaqtlarda zakotlarni haqdorlarga berishlari kerak. Shu bilan deyapti Alloh subhanahu va taolo, ular sizlarning birodaringiz bo'ladi. musulmon bo'lishligi bilan din yo'lidagi birodaringiz bo'ladi va biz oyatlarimizni biluvchi qavmlarga mana shunday tafsil qilib beramiz deb Alloh taolam marhamat qildi. Endi ana bu kishilar mu'minlar bilan ahdlashgan bo'lsalarda ahdlarini buzadigan bo'lsalar Alloh subhanahu va taolo ularga qanday mu'minlarni muomala qilishliklarini xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, da ana shu mushriklar, din dushmanlari sizlarga bergan ahdlariga xilof qiladigan bo'lsalar va diningizga tosh otadigan bo'lsalar, ularning kattalarini, kofirlarni boshliqlariga qarshi jihod qilinglar, ularning boshliqlarini qatl qilinglar dedi. Chunki ularda ahdga vafo qilishlik, va'daga vafo qilishlik yo'qdir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Va ularning mana bu zulm qilishlikdan, islomga qarshi dushmanlikdan ularni o'ldirishligingiz bilan shoyatki ular mana bu tajovuzlardan to'xtab tiyilib qolsa dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni toyinki kufr boshliqlarini, kufr imomlarini qatl qilmas ekansizlar, ular sizlarga qarshi tajovuzdan qo'llarini tiyishmaydi. sizlar haqingizda biror bir narsaga ular rioya qilishmaydi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Va mana bu kufrga qarshi kurashmayotgan, kufrni qarshisida jang qilmayotgan mu'minlarni Alloh subhanahu va taolo mazammat qilib aytadiki, o'z ahdini buzgan Muhammad alayhisolamni Makkadan chiqishlikka majbur qilib o'kishiga kishiga azor bergan va sizlarga avvalda jang qilishlikni boshlagan kofirlarga jang qilmaysizlarmi deb Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni mazammat qiladi. Ular avvalda boshladi-ku, sizlarga qarshi tajovuzni ular boshladi-ku. Endi shularga qarshi kurashishlik kurashmaysizlarmi deb Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni mazammat qiladi. Ataxshawnahum yoki ulardan qo'rqasizlarmi? Kofirlardan qo'rqasizlarmi deydi Alloh subhanahu va taolo. Axir haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsalaringiz qo'rqishlikka Alloh rahku. Nömeri indi Allah'ını Allohni qo'yib kofir mushriklardan qo'rqyapsizlar deydi Alloh taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni bu orunda jangga targ'ib qilyapti. Va ularni o'tirib qolishlikdan mazammat qilyapti. mı kafirlerge jang qilishlikdan? Axir ular ahdlarni buzishdi-ku. Sizlarga va'dalarni berishdi va va'dalarga xilof ish qilishdi-ku. Va sizlarni diningizga faqat yomon otliq qilish uchun diningizni toshlar otishdi-ku. Payg'ambar Muhammad alayhisalomni Makkadan chiqarishdi-ku ular u kishiga azor berib. Badr kunida jang maydoniga ular kelishdi-ku jangni boshlab. Sizlar ularga jang qilishlikdan qo'rqasizlarmi? qo'rqishlikka Alloh taolo haqliroqku deb Alloh subhanahu va taolo agar mu'min bo'lsalaringiz deb qo'yapti. Agar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsalaringiz qo'rqishlikka loyiqroq, haqliroq Alloh subhanahu va taolo nima kofirlardan qo'rqyapsizlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Va Alloh subhanahu va taolo 14-oyatda kafirlarga qarshi jang qilinglar dedi. Buyurdi. Mu'minlarga amr qildiki, qatiluhum yu'azzibuhumullohu biaydikum. Kafirlarni qatl qilinglar. Ularga qarshi jang qilinglar. Allah subhanahu va taolo sizlarning qo'llaringiz bilan ularni azoblaydi. Va yuhzihim ularni rasvo qiladi, xorlaydi. Va yansurkum alayhim va sizlarga Alloh taolo nusrat beradi. Sizlar agar jangni boshlaysangiz, jihad maydonlariga otlansangiz, Alloh subhanahu va taolo bir necha va'dani berdi. Bu va'dadan birinchisi sizlarni qo'lingiz bilan dushmanlaringizni azoblaydi va ularni xor va rasvo qiladi. Uchinchisi sizlarga ularni ustidan g'olib kelishingiz uchun nusrat beradi. Va yashfi sudura qaumin mu'minin g'am g'ussaga botgan mu'min qavmlarni qalblarini Alloh taolo shifolaydi. va mo'minlarning qalblaridagi armonlarni ushaltiradi. Ularni qayg'u-g'amlarini ketkizadi va Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan kishilarni gunohlarini kechiradi. Ya'ni bitta jangni boshlashlik bilan Alloh subhanahu va taolo bir necha va'dani berdi. Birinchisi, ularni sizlarning qo'lingiz bilan azoblaydi dedi. Ikkinchisi, ularni xor va rasvo qiladi dedi. Uchinchisi ularni ustidan sizlarni g'olib qiladi, nusrat beradi dedi. To'rtinchisi mumullarını qalbini shifolaydi dedi. Beshinchisi mu'minlarni oralardagi af bo'lgan qamoqlarda yotgan mazlumlarını qalbidagi g'am anduhlarni ketkizadi dedi. Va oltinchisi esa gunohlarini, tavbalarini Alloh taolo qabul qilib, ularning gunohlarini kechiradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo alim bo'lgan, hakim bo'lgan zotdir dedi. Yana Alloh subhanahu va taolo 16-oyatda mu'minlarga ey mu'minlar, sizlar turgan mana bu holatdan sizlarni Alloh subhanahu va taolo ichlaringizdagi haqiqiy jihad qilgan kishilarni Allohni va uni rasulini va mu'minlarnigina o'ziga sirdosh, do'st tutmasligini bilmasdan turib, sizlarni o'z holingizga tashab qo'yadi deb o'yladingizmi? Ya'ni sizlarni imtihon qilmasdan, sinamasdan o'z holingizcha jannatga kirgizib yuboradi deb o'yladingizmi deb Alloh taolo mu'minlarga xitob qiladi. Albatta Alloh subhanahu va taolo sizlarni har bir qilayotgan ishlaringizni bilib turgan, xabardor bo'lgan zotdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni mu'minlarga yetgan azorni Alloh subhanahu va taolo mag'lubiyatni Bu sizlarni orangizda kim haqiqiy mujohid, kim haqiqiy jihad qilgan va mana bu musibatlar yetgan vaqtida kimlar bilan do'stlik qiladigan? Kofirlarga taslim bo'ladimi? Munofiqlarga taslim bo'ladimi? yoki kofirlarni o'ziga do'st tutib ularni xizmatkori bo'ladimi? Mana bu narsalarni aniqlamasdan turib o'z holingizga tashab qo'ymaydi. Mana bu oyatlar Muhammad alayhisalom davrlarida nozil bo'lgan edi. Mana bu oyatlarni Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflaridagi ashablarga nozil qilgan edi. Va lekin bugun biz ko'rib turibmizki, mana bu bir yillik o'tgan imtihonda biz mana bu haqiqatlarni bildikki, kofir va munofiqlarda ahdiga vafo qilishligi yo'q. Xosatan shimol mintaqasidagi kelishuv asosidagi Qunduzdan mazar tarafga olib ketilgan 5000 birodarga ular ahd bergan edi. Biz sizlarni mana bu viloyatlarni qo'yib yuborsangiz janubga yetkazib qo'yamiz deb. 5000 birodarimizni konteynerlarga yuklab tirboron qilishdi ular. Birodarlarimizni Avvalambor qanchasi ana shu konteynerlarning ichida havosizlik, suvsizlikdan vafot etgan bo'lsa, qolganlarni ham o'q otib shahid qilishdi. Qalay jangga ketgan birodarlarimizga ham shu va'dani berilgan ekan. Biz keyin bilishimizchaki, biz sizlarni o'tkazib yuboramiz deb. Lekin ularni qo'liga birma-bir zanjirlarni solib, Amerikaga tirikligicha taslim qilmoqchi bo'lgan vaqtida Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, birodarlarimiz 5 kecha 5 kunduz birodarimiz aytib berdi, butun dunyo bilan urushishdi bitta qalani ichida. Qalay jangini ko'pchilik ko'rgan bilamiz. Mana shu qalani ichida 5 kecha 5 kunduz birodarlar oxirgi qatra qonigacha urushdi. Va Amerika va unga sotilgan munofiqlarni adabini berib qo'yishdi alhamdulillah. lekin qo'l ko'tarib taslim bo'lishman. Birodarimiz aytib bergan so'zida butun qalay jangining ichini Amerika va munofiqlar askari to'ldirib yuborgan edi. Biz bir xandaqdan boshqa xandaqqa yugurib borayotgan vaqtimizda Amerika askarlarining ustidan yugurib o'tardik. O'liklarining ustidan armonimiz ushaldi dedi. Mana bular o'zlarini ahdlarga vafo qilgan mu'minlar. Lekin kofirlar hargiz mu'minlar haqida ularni hatto inson hisoblamaydi. Alloh taolo oyatda ularni asl maqsadlarini, basharalarini bizga ochib berdi. Shuning uchun kufrga qarshi bo'lgan nafratimiz, adovatimiz sev qolmasin birodarlar. Shimolda va janubda bitta emas, 10 ta emas, 100 ta emas, mingtamas u minglab birodarlarimiz qatlom qilindi. Biz ularni uchun albatta olishimiz kerak. Biz albatta ularning intiqomini olishimiz kerak. Chunki ularga ahd berilgan edi. Ahdni ular buzgan edi. Lekin bir narsani esdan chiqarmaylik. kufr bizni insan hisoblanmaydi. Alloh asrasin ularni qo'liga agar tushib qolsa bitta mu'min itga rahim qiladi, lekin ular mu'minga rahim qilmaydi, chunki Alloh taolo bular haqida bizga oyat nozil qilgan. Lekin mu'minlar esa qo'liga tushib qolgan asirlarga qanday muomala qilishligini Qur'on ta'lim bergan. Muhammad aleyhisselam ta'lim bergan. Badr kunida asir bo'lib qolgan mushriklarga 70 ga yaqin mushrikka Badr kuni ishtirok qilgan sahobalar o'zlari yemagan taomlarni yedirishardi. O'zlari xurmo yeyishardi, lekin asirlarga non yedirishardi. Bu islomning eng oliy axloqlaridan edi. Chunki islom oliy janob din. Qo'lida kishan turgan kishini ustiga zo'ravonlik qiladigan din emas. Va Afg'onistonda bo'lgan ko'p haqiqatlar afsuski bekitib kelinyapti. Birodarimiz Alloh rozi bo'lsin, Qora Abdurov bizga bu haqiqatlarni ko'pini aytdi. Go'yoki taliblar muhojir mujohidlarni sotmoqchi bo'pti. Ularni go'yoki taslim qilmoqchi bo'pti degan gaplar hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Hamasi yolg'on bo'lib chiqdi alhamdulillah. Hatto katta-katta mas'ullar o'sha Shifirg'ondan chiqib ketish imkoni bo'lgan vaqtida ular chiqib ketmagan, mujohidlarga aytganki, men chiqib keta olayman bu yerdan, lekin men taqdirimni sizlarga men bog'laganman. Sizlarni boshingizga nima kun tushsa o'shanga men roziman degan. Ba'zi bir marazi bor insonlar bizga tolib birodarlarimizni kattalarni yomonotlik qilib ko'rsatishgan edi. Va lekin birodarlarimiz o'zlari ahdlariga vafo qilishdi. Ba'zi bir xiyonatlar bo'ldi, lekin ba'zi bir xatlarda qattiq janglar bo'ldi. Ya'ni biz shahid bo'lib ketgan birodarlarimiz haqida yomon gumonda bo'lmaylik. Ularni o'zimizdan afzal ko'raylik. Ular bizlarning yaxshilarimiz edi. Ular bizdan afzal edi. Lekin islom tarixidan o'rgangan singarin bugungi yangi islom tarixi bitilyapti. Bu minglab shahidlar qonini bilan yozilyapti. Islom ummatining rijollari, islom ummatining sherlari ahdlariga bevafolik qilishmadi. Dushmanga taslim bo'lishmadi. Shuning uchun ham biz ularni yo'lini davom ettirishimiz kerak. Ularni yo'lini davom ettirishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo alhamdulillah islom ummatiga oyista-oyista tirilishlik ne'matini beryapti. Islom ummatining qalbidan vahm ko'tarilyapti. Alhamdulillah saflar kunma-kun to'layapti. Amerika orqaga chekinishini boshlagan. Va lekin inshaalloh bu Amerikadan qochib chiqib ham bizdan qutulmaydi. Inshaalloh biz okeanlar ortida bo'lib hem ham Amerika bilan hisob qilamiz. Rabbimizga bergan ahdimizdan biz inshaalloh orqaga qaytmaymiz. Livora mintaqasi hamana xabarina bor, juda ko'p amaliyotlar bo'ldi yerda. Ular chiqib ketgandan keyin munofiqlarga joyini qo'yib ketgan edi. Munofiqlar xatlarni yozib mujohidlarga biz tavba qildik falon fiston degan vaqtida shart qo'yildiki, ana shu Amerikaga berilgan qal'a yo'q bo'lishlik kerak. Ya'ni Amerika bayroqlari hilpirab turgan edi bir vaqt, Alhamdulillah u axlatxonaga aylandi bugun. Inshaalloh Washington ham, New York ham axlatxonaga aylanadi inshaalloh. Allohu akbar. Biz Robbimiz haqida yaxshi gumondamiz. Robbimizni doim aytganmizki, kalomidagi va'dalarga biz ishonamiz. Faqatgina intansurulloh yansurkum va yusabbit aqdamakum. Agar sizlar Allohning diniga yordam beradigan bo'lsalaringiz, Allah albette sizlerge yordam beradi. Albette qadamlaringizni sabit qadam kılıp qo'yadi. Bu Allah'ın hak vadesi. İn yansurkumullah felâ g'aliba lakum. Agar Allah sizlerge yordam beradigan bo'lsa, sizlarni mag'lub qiladigan biror küç yok dedi Allah subhanehu ve taolo. Bu Allah'ın hak vadesi. Ey mumiller! Ey mu'min insonlar va jinlar, Allohning va'dasi hak. Alloh albatta o'zini dushmanlarining ustidan g'olib bo'lgan zot. Namrud, Firavun, Abu Lahab, Abu Jahl va yaqin tarixda o'tgan barcha fir'avnlarni mag'lub qilishlikka qodir bo'lgan zot inshaalloh qodir. Albatta g'olib. Biz Amerikadan emas, oyatda o'rgandak o'rganganimiz singari Robbimizdan qo'rqaylik. Agar qo'rquv haqiqiy Robbimizdan bo'ladigan bo'lsa, hamma dunyo bizdan qo'rqadi. Agar biz Allohdan qo'rqmaydigan bo'lsak, soyamizdan ham qo'rqadigan bo'lib qolamiz, birodarlar. Soyamizdan qo'rqadigan bo'lib qolamiz. Shuning uchun islom ummati kunma-kun saflari poklanib, tamiz bo'lgan holatda oldiga ketyapti. Orqaga emas. sizu biz xato ahvoldamiz birodarlar. Bizni orqamizda ummat turibdi. Nomisi poymol bo'layotgan ummat turibdi. Shunday harakat qilaylikki, biz tarafimizdan ummat zarba yemasin. Biz tarafimizdan ummatga zarba kelmasin. Mana bu o'tgan bir qisqa muddat ichida juda ko'p yangiliklar bo'ldi. Alhamdulillah aytib o'tdik, dunyoni hamma burchagida islom ummati siz va bizga umid ko'zi bilan qarab turibdi. Yaqinda bir birodarimiz Arabiston Saudiyadan kelgan bir oila bilan oilani xo'jasi bo'lgan birodarimiz bilan gaplashgan vaqtida ayoli ham birga ekan, ayoli o'zini turmushi o'rtog'i orqali bir tilla taqinchoqni mujohidlarga sarflansin deb yuborgan. Ya'ni islom ummatini hatto ayollari o'zlari uchun suyumli bo'lgan taqinchoqlarni yuboryaptiki, mujohidlar chekinmasin deb. Mujohidlar chekinmasin agar chekinadigan bo'lsa orqasidagi nomuslar tajovuz bo'ladi. Shuning uchun ham himmat birimizni mahkam bog'laydi birodarlar. Islom ummatini g'ami bilan yashaylik. Va janglarga tayyor bo'laylik. Har bir daqiqani g'animat bilaylik. Chunki bu yo'qolgan islomiy imorat juda katta ne'mat qo'limizdan ketgan. Buni albatta qaytarib olishimiz kerak. Undan yaxshiroq qilib, islomiy xilofat qilib inshaalloh. Shuning uchun doimo bir-birimizga ahdlarimizni eslatib turaylik. Ey birodar, biz Alloh taolaga ahd berganmiz. Ki seni dining uchun yashaymiz. Dining bo'lmasa biz shahodatga rozimiz. Bizga o'xshaganlarni mumkin minglabini qoni to'kilishi mumkin. Va lekin islom dini albatta g'alaba qiladi inshaalloh. Ana shu Shibirxon voqealardan bir nechasini birodarimiz aytib berdi. Bittasi bitta Tolib birodarimiz amerikaliklar va Afg'onistondagi xoin munofiqlar so'rov vaqtida amerikaliklar so'raydiki, sen kim bilan jang qilgani kelganding desa, senlar bilan jang qilgani keldim dedi. Agar biz seni qo'yib borsak nima qilasan desa, yana chiqib senlarga qarshi jang qilaman deydi. Qancha jangda ishtirok etding desa, esimda yo'q, lekin har joyda jang bo'lgan bo'lsa o'sha yerga borib ishtirok qilganman, bunga afsus qilmayman deydi. Shu vaqtda munofiqlardan bittasi Kalashnikov bilan uni peshonasiga qattiq uradi. Qon sochilib ketib shahid bo'ladi o'rnida. Vaholanki shariat unga ijozat bergan edi. Qalbida yomon ko'rib turib, tilini uchida boshqa so'z aytsa bo'lar edi. Lekin shahidlarni sayyidlar ana shular bo'ladi. Shuning uchun bugun Amerikani hayron qoldirgan narsa shu. Bular qaysi madrasada o'qigan ekan o'limdan qo'rqmaydi bular. Shunda aytadiki, biz seni o'ldiramiz dedi bu gaping uchun avval aytadi u. Shunda aytadiki, men agar o'limdan qo'rqganimda islomga musharraf bo'lmasdim. agar o'limdan qo'rqqanimda bu safga kelib turib senlarga qarshi jang qilmasdim dedi va shahid bo'ladi mana bular tarixda bitiladi birodarlar mana bular tarixda bitiladi tarix ana shularning nomi bilan bitiladi ya'ni kufrni qo'lda turibdi oyoq qo'lida zanjir turibdi va lekin kufrga taslim bo'lmaydi shuning uchun ham kofirlarga bo'lgan nafratimiz sunib qolmasin birodarlar. Kofirlar bilan ko'p hisob kitobimiz bor. Guantanamoda yotgan birodarlarimizni esdan chiqarmaylik. Umum kufr qamoqlarda yotgan birodarlarimizni esdan chiqarmaylik. Ular faqat siz va biz jang qilishligimiz evaziga chiqadi xolos. Alhamdulillah bundan 6 oy, 7 oy, 8 oy yo 1 yil oldin go'yoki mujohidlar Amerika askarlari tomonidan xuddi ovni singarin ovlanayotgan edi. Alhamdulillah bugun baraks bo'ldi. Mujohidlar ovchiga aylandi, Amerika quyon bo'lib qochyapti inshaalloh. Himmat belinglarni mahkam bog'langlar. Himmat belinglarni mahkam bog'langlar. Yelkaynada ko'tarib ketayotgan yukni qanchalar muhim ekanligini esdan chiqarmanglar. Sizlar Muhammad alayhisalomni g'arib bo'lib qolgan dinlarni ko'tarib ketyapsizlar ey g'urabolar. Tuba lil g'uraba. G'ariblar uchun jannat bo'lsin. Ey birodarlar, yelkamizda ko'tarib ketyapgan narsa Muhammad alayhisalomdan qolgan omonat. Omonat. Bu din Makkada g'arib Bu din Madinada g'arib, bu din Baytul Maqdisda g'arib, bu din Buxoroda g'arib, bu din Andalusda g'arib, bu din Kashmirda g'arib. Muhammad alayhisolamning dinlari g'arib bo'lib qolgan. Ey rijollar, ey mujohid erkaklar, yelkangizda ko'tarib ketayotgan yukni ahamiyatini biling. Nodon kishini qo'lida tilla tuproq bo'lganini singarin ahamiyatsiz qolmanglar. Yelkamizda tauhidni ko'tarib ketyapmiz. Bizi yelkamizda turgan narsa tauhid. Yo tauhid bilan yashaymiz, yo tauhid bilan shahid bo'lamiz. Boshqa narsani bilmaymiz biz. Har kim O'zini mas'uliyatini esdan chiqarmasin birodarlar. Tirik Qur'onga aylanaylik. Tirik Qur'on. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin tillo, kumush qasr qoldirmadilar. Tirik Qur'onlarni qoldirdilar. 23 yil mobaynida tarbiyalangan tirik Qur'onlar g'arb va sharq, shimol va janubga bu dinni tarqatishdi. butun yeryüzüge Osmanda osmondagi yulduzlarni saçırıp sochilib ketishdi. Bugun mana shu imkoniyat, mana shu fazilat, mana shu buyuk meros sizu bizga tegibdi. Biz da'vo qilmaymiz, biz ummatni yaxshilarimiz deb. Bizdan yaxshiroq ummatni kishilari bor edi, lekin sizu bizni Alloh taolo tanlab tushirgani uchun. Buning uchun o'ziga hamdlar bo'lsin. Ahdga vafo qilaylik. Ahdimizga vafo qilaylik. Munofiqlardan bo'lib qolmaylik. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloha alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا islom ummatiga yetadigan musibat islom ummatini 3 bo'laq qilib tashaydi. Ulardan bir toifasi shahid bo'ladi, yana bir toifasi shahodatni izlab uni kutib turganlarga ajraladi. Uchinchisi esa munofiq bo'lib safni tashab chiqib ketadi. Yo shahidlardan bo'laylik, yoki shahodatni kutayotgan mu'minlardan bo'laylik, birodarlar. Uchinchi toifa bo'lmaylik. Agar uchinchi toifa bo'lsak, dushman zarar o'zimizga xolos. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar